wannan kai ya ya ba mafhum lakini kupitia halmashauri tunaomba mjaribu kuangalia suala la viwanja ambapo sasa vijana wetu hawa wadogo wataweza eh, kuendeleza kwa sababu hapa tutakuwa nao takriban siku moja mbili na wenzetu aibia, lakini baada ya hapo itabidi wawe na mahala pa kuweza kujiendeza